qayg'u alam yili abu tolibning vafot bo'lishi abu tolibning kesili kun sayin ig'irlashib uzoq o'tmay bu dunyodan vidolashdi uning vafoti besatning o'ninchi yili rajab iyida muasirdan chiqib olti oydan keyin yuz berdi yana bir rivoyatda shu yili ramazon iyida hadija roziyallohu anhodan uch kun ilgari vafot bo'lgan deyiladi Sahihul Buxoriyda Musayyab radhiyallohu anhudan naql qilingan bir hadisda Abu Talib vafot tepish oldida turganda Rasululloh uning qishig'a kirgan. Bu chaqda uning yonida Abu Jahl bor edi va uningga "Ey la ilaha illalloh, ya'ni bir Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'q" degan. "Men mushu bir ig'iz so'zing bilan sen uchun Allohning oldida guvohlik beraman" degan. Abu Jahl bilan Abdullah ibn Abu Umayya uning ko'ziga kirishib olib, ey abu talib o'lar vaqtingda abdulmuttalibning yo'lidan voz kechsang bo'lamdi degandek gaplarni qilib yurib oxiri abu talib jon uzish oldida abdulmuttalibning tutqa yo'li bilan degan va shu on ko'z yumg'an buningga qarta rasululloh man alloh tarafidan cheklanmasamla sanga mag'firat tilayman deganda tuvandagi oyat nozil bo'lgan payg'ambarga va mo'minlarga mushriklarning ahli do'zax ekanligi aniq ma'lum bo'lgandan keyin mushriklar ularning yaqin tuqquni bo'lgan taqdirdami ularga mag'firat talab qilishi durust emas qur'oni karim sura tavba 113 oyatlar va yana shak shubhisizki sen o'zing xohlagan odamingni hidoyat qilolmaysan qur'oni karim sura qasas 56 oltinchi oyatlar nozil bo'lgan abu tolibning rasulullohni qanot ostiga ilib muhofizat qilishi va qo'g'dosh jarayonini undaq qo'g'digan mundaq muhofizat qilgan deb so'zlab o'ltirishning hojati yo'q qisqasi u islom davlatining zolim mustabidlar va ahmoq nadollarning hujubini qo'g'dindigan mustahkam bir po'lat qo'rg'oniga aylangan edi lekin u ajdodlarning yo'lga vorislik qilish ideyasida qolib qolgan bo'lg'achqa uzil kesil nijotlik topolmadi abbos ibn abdul muttalib roziyallohu anhudan rivoyat qilingan sahih hadisda u rasulullohga tağang Abu Talibqa nimaga asqatding? U seni qo'g'daydi ва sen uchun xalqlar bilan dushmanlashatdi, deb so'raganda Rasululloh uningga u dozaqning eng do'ng yerida bo'ladi. Agar men bo'lmagan bo'lsam, у dozaqning eng chunqur azgilida azoblanadi, deb javob bergan. Abu Said Худри radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan bir hadisda Rasulullohning yonida tog'isining gapi у u mundoq deganligini anglagan. Ehtimol qiyomat kuni uningga mening shafoatim tegib do'zaxning eng o'ri yerida vo'shqiga chiqqudak o'tda azob qilinishi mumkin hadicha roziyallohu anhoning allohning dargohiga o'zishi abu tolib vafot bo'lib ikki oydan keyin yoki yuqorqi ixtilobiy rivoyatga asosan uch kundan keyin mo'minlarning onasi hadicha kubro roziyallohu anho allohning dargohiga ketdi hadicha besat ya'ni rasululloh payg'ambar bo'lgan yilining 10 yili ramazon oyida 65 yoshida olamdan o'tdi rasululloh bu chog'da 50 yoshda edi shak shubhisizki hadicha roziyallohu anha alloh taoloning payg'ambar alayhissalomga ato qilgan katta ne'matlarning biri edi u rasululloh bilan 25 yildak birga yashab uning ansizlik soatlarida ko'nglini yasab eslashlik qildi qiyin halqiliq paytlarda qo'llab quvvatladi rasulullohning elchilik vazifasini ijro qilishiga yordamlashdi jahonning ochiq chuchuk badallarini tang to'ladi va uningga o'zining hayoti va iqtizodini otidi rasululloh uning haqida hamma odam manga kofir bo'lganda hadicha manga ergashgan hamma odam mollarini mendan qochirib oyaganda u meni o'z meliga sherik qilgan alloh menga uningdan bir qancha farzand ato qildi uningdan boshqa ayollardan farzand yuz ko'rmadim degan sahihul buxoriyda abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilib aytadiki jibril alayhissalom rasulullohning qishig'i kelib ey rasululloh hadicha qo'lida qochib ko'tirib qo'shimcha yemaklik olib keldi u kelgan amon uningga parvardigori alloh taoladan salom o'qig'in va uningga jannatda o'nchi marjondan yasalgan varang churungsiz bir uy bilan bishorat bergin dedi qatmu qat qayg'u alamlar qayg'uliq bu ikki ish bir qancha kun ichida yuz berganlikdan rasulullohning qalbida dard alam tuyg'ulari ixtiyorsiz yolqinjab ketdi uning ustiga qavmiy jamoat tarpidanmi qatma qat aziyat kulfatlar kelishga boshladi ular rasulullohga abu tolib oyat vaqtida qilishga petnolmagan eskiliklarga amdi jur'at qiladigan va yo'lsiz izo ahonat qilishdan tap tortmaydigan bo'lib qoldi shunga u g'am ustiga g'am tortib oxiri ulardan umidini uzdi va toif aholisini davlatimga ovoz qo'shar yoki manga o'rin berib ularning ustidan yordamda bo'lar degan umidda toifga chiqdi lekin ulardanmu rasulullohga panohlik beradigan yoki yordam qiladigan odam chiqmadi balki ular rasulullohga quraysh qilmagan askiliklarni qilib qattiq dashnom berdi makka mushriklarining zulmlari rasulullohga qayta mushundoq kuchayganiga o'xshash sahobalarga mu kuchaygan edi hatto abu bakri roziyallohu anhumu makkadan hijrat qilib chiqib ketishga majbur bo'ldi u habashistonga bormoqchi bo'lib barkul g'imot degan yerga borganda ibn dag'niy degan kishi panoliqiga ilib makkaga qaytirib keldi ibn ishoq mundoq deydi abu tolib o'lib ketavdi qurayishlar rasulullohga abu tolib oyat vaqtida qilishga jur'at qilolmagan yomonliklarni qilishga betindi hatto bir badbaxt rasulullohning yuziga urushlab to'pi Rasulullah yuz ko'zlari to'pig'i milangan holda uyga kirgan edi qizlardan birsi yig'lig'ach otasining beshidagi chang tozan va to'p tumanlarni yuyib qo'ydi Rasulullah uningga yig'lamanglar qizlar alloh taolo otanglarni o'z panohida saqlaydi deydi u yana aralab abu Talib vafot bo'lgan qadar qurayishlar mana mushundoq askiliklarni qilolmagan deydi bu yili rasulullohning beshig'a ana shundoq dard alamlar qatma qat uchun bu yilni qayg'u alam yili deb atadi bu yil tarixda ham mushu bilan tunildi rasulullohning savdaga o'yilinishi rasululloh mushi yili bisatning o'ninchi yili shavvol eyda zamining qizi Savdaga uylandi savda eng dastlab musulmon bo'lgan ayollardan bo'lib habashton qilingan ikkinchi qatimliq hijratga qatnashgan uning burunqi eri sakran ibn amrimu musulmon bo'lgan edi ular er xotin birga hijrat qilib chiqib keyin uning eri habash zaminida yoki makkaga qaytib kelgandan keyin keyinmi qazo qilib ketgan uning iddati chiqqandan keyin rasululloh uningga xaridorlik qilib amriga oldi u rasulullohning hadichidan keyin tunji nikohiga olgan xotinidir u bir qancha yildan keyin o'zining rasulullohdan bo'lgan navbatini oishaga o'tinib bergan